Surat As-Safat imeteremka maka. Sura hii imeanza kwa kiapo kwa mataifa miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu ambayo yana sifa ya kujipanga kwa safu na kuzuia na kusoma. Kiapo hicho ni kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja na ishara zinashuhudia kwa hayo kwani yeye ni Mola mlezi wa mbingu na ardhi na vilio baina yao na yeye ni Mola mlezi wa mashariki na magharibi ambaye aliipamba mbingu ya dunia kwa nyota na akaifanya ihifadhike na muasi aliyeacha utiifu wa Mwenyezi Mungu. Na baada ya kuthibitisha itikadi ya tauhid, sura imeendelea kuthibitisha itikadi ya kufufuliwa na ikawahadharisha wenye kutia shaka kuwa huko kufufuliwa kutawazukia ghafla nao wanaona. Na ikazileta dalili za kumkinika huko, bali wepesi wa kutokea kwake na hali wao wanayaona hayo na wanasema hii ni siku ya hisabu na wataambiwa hii ndiyo siku ya mpambanuo mliokuwa mkiikanusha na watakusanywa madhalim na waliokuwa wakiviabudu na watasailiwa na watahojiwa na watakuwa wakisingiziana wao kwa wao madhambi walioyapata na hali wote watakuwa wanashirikiana pamoja katika adhabu Kwani walijivuna wakakataa kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja na wakamsingizia mtume wao kuwa ana kichaa na wazimu na halikuwa hapana shaka kuwa kawajia na haki. Na mitume wamesema kweli katika waliokuja nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na waumini wenye ikhlasi watastareheshwa kwa kila namna ya neema na watazikumbuka neema za Mwenyezi Mungu watawatokea watu waovu na watawaona katikati ya moto wa jahimu Watamhimidi Mwenyezi Mungu kwa alivyowalinda na walivyookoka wasifuate wito wa wale waovu. Baada ya hayo sura ikaingia ikieleza mashukio ya waliodhulumu na mashukio ya waumini. Tena ikafuatiliza kwa kueleza habari za mitume wengine ili kumpoza mtume wa Mwenyezi Mungu na kuwapa mawaidha watu wake wanaopinga. Na baadhi ya hadithi mbalimbali mbali, za zama mbalimbali na watu mbalimbali zilizoeleza cheo cha ujumbe na ujumbe wenyewe, sura imetengua madai ya washirikina kwamba Mwenyezi Mungu ana mabinti na wao wana watoto wanaume na kwamba yeye amewafanya malaika ni wanawake na kwamba ipo nasaba ya kuhusiana baina yake na majini. Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanayoyazua na waja wake ndio watanusuriwa na jeshi lake ndilo litakaloshinda na adhabu yake itaifanya ovu asubuhi ya wanaoonywa na sura ikahitimisha kwa kumtakasa Mola mlezi wa utukufu na hayo wanayomzulia na amani ishuke kwa mitume wote na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Wasafati safa safa na hapa kwa wanaojipanga kwa safu fazajirati zajra na kwa wenye kukataza mabaya fattaliyati dhikra na kwa wenye kusoma ukumbusho inna ilahakum lawahid hakika Mungu wenu bila shaka ni mmoja rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul mashariq mola mlezi wa mbingu na ardhi na yaliomo kati yao na ni Mola mlezi wa mashariki zote. Inna zayyana as samaaa ad-dunya al-kawaakib hakika sisi tumeipamba mbingu ya karibu kwa pambo la nyota. Wa hifdhan min kulli shaytanin marid, na kulinda na kila shaytani asi. La yasma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib, wasiweze kuwasikiliza viumbe watukufu na wanafukuzwa huko kila upande. Duhura walahum adhabu wasib, wakifurushwa na wanayo adhabu ya kudumu. Illa man khatifa al-khatfata faatba'ahu shihabun thaqib, isipokuwa anayenyakua kitu kidogo na mara humfuatia kimondo kinachong'ara. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min tini lazib Hebu waulize je wao ni wenye umbo gumu zaidi au hao wengine tuliowaumba Hakika sisi tuliwaumba wao kwa udongo unaonata. Bal ajibta wa yaskharun, bali unastaajabu na wao wanafanya maskhara wa idha dhukiru la yadhkurun na wanapokumbushwa hawakumbuki wa idha raau ayatan yastaskhirun na wanapoona ishara wanafanya maskhara wa qalu in hadha illa sihrun usema haya si chochote ila ni uchawi tu ulio dhahir. A idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun, ati tukishakufa na tukawa udongo na mifupa ndiyo kweli tutafufuliwa? aw abauna alawwalun hata baba zetu wa zamani qul na'am wa antum dakhirun sema naam hali nanyi ni madhalili fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun huko utapigwa kelele mmoja tu na hapo ndio wataona waqalu ya wailana hadha yawmuddin watasema ole wetu hii ndiyo siku ya malipo hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun hii ndiyo siku ya hukumu mliokuwa mkikadhibisha. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim, wakusanyeni waliodhulumu na wake zao na hao waliokuwa kiwaabudu badala ya Mwenyezi Mungu waongozeni njia ya jahannam waqifuhum innahum mas'ulun na wasimamisheni hakika hao watasailiwa malakum la tanasarun mna nini mbona hamsaidiani bal humul yawma mustaslimun bali hii leo watasalimu amri wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun watakabiliana wao kwa wao kuulizana qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin watasema kwa hakika nyinyi mlikuwa mkitujia upande wa kulia qalu bal lam takunu mu'minin watasema bali nyinyi wenyewe hamkuwa waumini wama kana lana alaykum min sultan bal kuntum qauman taghin sisi hatukuwa na mamlaka juu yenu bali nyinyi wenyewe mlikuwa wapotofu fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladhaiqun basi hukumu ya Mola wenu mlezi imekwisha tuthibitikia hakika bila shaka tutaonja tu adhabu. Fa aghwaynakum inna kunna ghawin, tulikupotezeni kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa wapotovu. Fa innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun basi wao kwa hakika siku hiyo watashirikiana katika adhabu pamoja inna kadhalika naf'alu bilmujrimin hivyo ndivyo tutakavyowafanyia wakosefu innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wao walipokuwa wakiambiwa la ilaha illa Allah hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu tu wakijivuna wayakuluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun na wakisema Hivyo sisi tuiache miungu yetu kwa ajili ya huyu mtunga mashairi mwenda wazimu. Bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Bali huyu amekuja kwa haki na amewasadikisha mitume. Innakum ladha'iqul adhabil alim hakika nyinyi bila shaka mtaionja adhabu chungu. Wama tujzauna illa ma kuntum ta'malun, wala hamlipwi ila hayo mliokuwa mkiyafanya. Illa ibadallahi almukhlasin isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliohitariwa. Ulaika lahum rizqum ma'lum, hao ndio watakaopata riziki maalum. Fawakih wa hum mukramun, matunda nao wataheshimiwa. Fi jannatin na'im katika bustani za neema ala sururin mutaqabilin wako juu ya viti wamekabiliana yutafu alaihim bikasin min ma'in wanazungushiwa kikombe chenye kinywaji cha chemchem bayda ladhatin lisharibin kinywaji cheupe kitamu kwa wanywao. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun hakina madhara wala hakiwaleweshi wa indahum qasiratu tarfi'in na watakuwa nao wanawake wenye macho ya staha mazuri kaannahum baydun maknun au wanawake kama mayai yaliyohifadhika. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun, waingie kuulizana wenyewe kwa wenyewe. Qala qailun minhum inni kana li qarin, aseme msemaji mmoja miongoni mwao, hakika mimi nalikuwa na rafiki yaqulu a innaka laminal musaddiqin aliyekuwa akinambia hivyo wewe ni katika wanaosadiki a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun Ati tukisha kufa tukawa udongo na mafupa ndiyo tutalipwa na kuhesabiwa. Qala hal antum muttali'un, atasema je, Nye mnawaona? Fattala faraahu fi sawa'il jahim, basi atachungulia amone katikati ya jahannam. Qala tallahi in كدت لتردين atasema wallahi ulikaribia kunipoteza ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين na lau kuwa si neema ya Mola wangu mlezi bila ya shaka ningelikuwa miongoni mwa waliohudhurishwa أفما نحن بميتين Je, sisi hatutakufa illa mautatana alula wama nahnu bimuadhabin isipokuwa kifo chetu cha kwanza wala sisi hatutaadhibiwa inna hadha lahuwa alfawzu alazim hakika huku bila shaka ndiko kufuzu kukubwa limithli hadha falyamal alamilun kwa mfano wa haya na watende watendao. Adhalika khairun nuzulan am shajaratu zaqqum. Je, yeah, ukaribishwa hivi si ndio bora au mti wa zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin Hakika sisi tumeufanya huo kuwa ni mateso kwa waliodhulumu. Innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim, hakika huo ni mti unaotoka katikati ya Jahannam. Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin mashada ya matunda yake kama kwamba vichwa vya mashetani fa innahum laakiluna minha famaliuna minha albutun basi hakika bila shaka hao watayala hayo na watajaza matumbo thumma inna lahum alaiha lashauban min hamim kisha juu yake wanyweshwe mchanganyiko wa maji ya moto yaliyochemka. Thumma inna marji'ahum la ila aljahim, kisha hakika marejeo yao bila shaka yatakuwa kwenye jahannam. Innahum alfaw abaahum dhaa hakika waliwakuta baba zao wamepotea fahum ala atharihim yuhraun na wao wakafanya haraka kufuata nyayo zao walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin na bila shaka walikwisha potea kabla yao wengi wa watu wa zamani walaqad arsalna fihim munzirin na sisi hakika tuliwapelekea waonyaji fanzur kaifa kana aqibatul mundharin basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa walioonywa illa ibadallahi almukhlasin isipokuwa waje wa Mwenyezi Mungu waliohitariwa walaqad nadana nuhun فلنعم المجيبون na hakika Nuhu walitwita na sisi ni bora wa waitikiaji. Wanajainahu wa ahlahu min alkarbi alazim, na tulimwokoa yeye na hali zake kutokana na msiba mkubwa. Wajaalna dhurriyatahu humul baqin, na tuliwajalia dhuria zake ndiyo wenye kubakia. Watarakna alayhi fil akhirin na tukamwachia kwa Mola waliokuja baadaye. Salamun ala Nuhin fil alamin, iwe salama kwa Nuhu ulimwenguni kote. Inna kadhalika najzil muhsinin, kwa hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaofanya mema. Innahu min ibadina almu'minin Hakika yeye ni katika waja wetu walioamini. wa Thumma aghraqna al-akharin kisha tukawazamisha wale wengine wa inna min shi'atihi la ibrahim na hakika ibrahim alikuwa katika kundi lake iz jaa rabbahu biqalbin salim alipomjia Mola wake mlezi kwa moyo mzima. Idh qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun, alimwambia baba yake na watu wake mnaabudu nini? ifkan alihatan duna Allahi turidun, kwa kuzua tu mnataka miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu. Fama dhannukum birabbil alamin Mnamdhania nini Mola mlezi wa walimwengu wote? Fanadhara nadhratan fin nujum kisha akapiga jicho kutazama nyota. Faqala inni saqim, akasema hakika mimi ni mgonjwa. Fatawallu anhu mudbirin, Nao wakamwacha, wakampa kisogo. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Basi akaiendea miungu yao kwa siri, akaiambia mbona hamli? ما لكم لا yasma'un mna nini hata hamsemi faragha alaihim darban bil yamin kisha akaigeukia kuipiga kwa mkono wa kulia faaqbalu ilayhi yazifun basi wakamjia upesi upesi qala ata'buduna ma tanhitun akasema hivyo mnaviabudu vitu mnavyovichonga wenyewe wallahu khalaqakum wama ta'malun na hali Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumbeni nyinyi na hivyo mnavyovifanya qalu banu lahu bunyanan faalquhu fil jahim wakasema mjengeni jengo na kisha mtupeni motoni humo faaradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin basi walitaka kumfanyia vitimbi lakini tukawafanya wao ndiyo wa chini waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin na akasema hakika mimi nahama na kwenda kwa mula wangu mlezi yeye ataniongoa. Rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu mlezi nitunukie aliye miongoni mwa watenda mema. Fabasharnahu bighulamin halim, basi tukambashiria mwana mpole Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya in في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Basi alipofika makamo ya kwenda na kurudi pamoja naye alimwambia ewe mwanangu hakika mimi nimeona usingizini kuwa ninakuchinja basi angalia wewe waonaje akasema ewe baba yangu tenda unavyoamrishwa utanikuta mimi inshallah katika wanaosubiri falamma aslama watallahu liljabin basi wote wawili walipojisalimisha na akamlaza juu ya kipaji wanadainahu ayya ibrahim tulimuita ewe ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin umekwisha itimiliza ndoto Hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wanaotenda mema. Inna hadha la huwa albalaul mubin. Hakika haya ni majaribio yaliyo dhahir. Wafadainahu bidhibhin adhim. Basi tukamtolea fidia kwa dhabihu mtukufu. Wa tarakna alayhi fil akhirin na tukamwachia kwa watu waliokuja baadaye. Salamun ala Ibrahim, iwe salama kwa Ibrahim. Kadhalika najzi almuhsinin hivi ndivyo tunavyowalipa wanaofanya mema. Innahu min ibadina almu'minin hakika yeye ni katika waja wetu walioamini bi ishaq nabiyyan min as-salihin na tukambashiria kuzaliwa ishaqa naye ni nabii miongoni mwa watu wema barakna alayhi wa ala ishaq ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين na tukambarikia yeye na Ishaka na miongoni mwa dhuria zao walitokea wema na wenye kudhulumu nafsi zao wazi wazi. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, na kwa hakika tuliwafanyia hisani Musa na Harun. Wanajainahuma wa qaumahuma min alkarbi 'azim na tukawaokoa wao na watu wao kutokana na dhiki kubwa wa nasarnahum fakanu humul ghalibin na tukawanusuru na wakawa wao ndio wenye kushinda wa atainahuma alkitaba almustabin na tukawapa wawili hao kitabu kinachobainisha wa siratal mustaqim na tukawaongoa kwenye njia iliyonyoka wa alayhima fil akhirin na tukawaachia katika watu waliokuja baadaye. Salamun ala Musa wa Harun, iwe salama kwa Musa na Harun. Inna kadhalika najzil muhsinin, hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa waliowema. Innahuma min ibadina almu'minin Hakika wawili hao ni katika waja wetu walioamini. Wa inna Ilyasa lamina almursalin, na hakika Ilyas bila shaka alikuwa miongoni mwa mitume. Idh qala liqaumihi ala tattaqun alipowaambia watu wake hamogopi atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin mnamomba baali na mnamwacha mbora wa umbaji Allah rabbakum wa rabb al awwalin Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu na Mola mlezi wa baba zenu wa zamani fakadhabuhu fa innahum lamuhdharun wakamkadhibisha basi kwa hakika watahudhurishwa illa ibadallahi almukhlasin isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa watarakna alayhi fil akhirin na tumemwachia kwa waliokuja baadaye. Salamun ala Ilyasin, iwe salama kwa Ilyas. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hakika hivyo ndivyo tunavyowalipa waliowema. Innahu min ibadina almu'minin hakika yeye ni katika waja wetu walioamini wa inna lutan laminal mursalin na hakika luti bila shaka ni miongoni mwa mitume idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in tulipomokoa yeye na ahali zake wote illa ajuzan fil ghabirin isipokuwa mwanamke mkongwe katika wale waliobakia nyuma thumma dammarna al-akharin kisha tukawaangamiza wale wengineo wa innakum latamurruna alayhim musbihin na hakika nyinyi mnawapitia wakati wa asubuhi wabillail afala taqilun na usiku basi je hamiati akilini wa inna yunus laminal mursalin na hakika yunus alikuwa miongoni mwa mitume iz abqa ila alfulki almashhun alipokimbia katika jahazi liliosheheni fasahama fakana minal mudhadin akaingia katika kupigiwa kura na akawa katika walioshindwa. Faltaqamahu alhut wa huwa mulim, samaki akammeza hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. Falaula annahu kana min almusabbihin, na ingelikuwa hakuwa katika wanaomtakasa Mwenyezi Mungu. Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun يبعثون bila shaka angelikaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa فنبذناه بالعراء وهو سقيم lakini tulimtupa ufukweni patupu hali ya mgonjwa وأنبتنا عليه شجرة من يقطين na tukauotesha juu yake mmea wa kabila ya mung'unye وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون na tulimtuma kwa watu laki moja au zaidi فآمنوا فمتعناهم إلى حين basi wakaamini na tukawastarehesha kwa muda. Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun, basi waulize Ati Mola wako mlezi ndiye mwenye watoto wa kike na wao wanao watoto wa kiume. Am khalaqna al malaikata inatha wa hum shahidun, au tumewaumba malaika kuwa ni wanawake na wao wakashuhudia. Ala innahum min ifkihim la yaqulun min ifkihim layaquluna walada Allahu wa innahum lakadhibun, ati ni kwa uzushi wao ndio wanasema Mwenyezi Mungu amezaa ama hakika bila shaka hao ni waongo. Astafa albanati ala albanin, ati amekhiari watoto wa kike kuliko wanaume. Malakum kaifa tahkumun, mna nini? Mna hukumu vipi nyinyi? Afala tadhakkarun, amkumbuki? Am lakum sultanun mubin au mnayo hoja iliyo wazi fatu bikitabikum in kuntum sadiqin basi leteni kitabu chenu kama mnasema kweli wajalu bainahu wa bainal jinnati nasaba ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون na wameweka mahusiano ya nasaba baina yake na majini na majini wamekwisha jua bila shaka kuwa wao watahudhurishwa سبحان الله عما يصفون subhanallah ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo wanayomsingizia. Illa ibadallahi almukhlasin, isipokuwa waja wa Mwenyezi Mungu waliosafishwa. Fa innakum wama ta'budun, basi hakika nyinyi namna waabudu. Ma antum alayhi bifatinin hamwezi kuwapoteza illa man huwa salil jahim isipokuwa yule atakayeingia motoni wama minna illa lahu maqamun ma'lum na hapana katika sisi ila anapo mahali pake maalum wa inna lanahnu as safun na hakika bila shaka sisi ndio wajipanga safu wa inna lanahnu almusabbihun na hakika sisi ndio wenye kusabih utakasa wa in kanu la yaqulun na walikuwapo waliokuwa wakisema law anna indana dhikran min al-awwalin tungelikuwa na ukumbusho kama wa watu wa zamani lakunna ibadallahi almukhlasin bila shaka tungelikuwa ni waja wa Mwenyezi Mungu wenye ikhlasi fakafaru bih fasawfa ya'lamun lakini waliukataa basi watakuja watakujajua walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin na bila shaka neno letu lilikwisha tangulia kwa waja wetu waliotumwa innahum lahumul mansurun ya kuwa wao bila shaka ndio watakaonusuriwa wa inna jundana lahumul ghalibun na kwamba jeshi letu ndilo litakaloshinda. Fatawalla anhum hatta hin, basi waachilie mbali kwa muda. Wa absirhum fasawfa yubsirun, na watazame nao wataona. Afa bi'adhabina yasta'jilun, je yeah wanaihimiza adhabu yetu fa idha nazala bisahatihim fasaa sabahul mundharin basi itakaposhuka uwanjani kwao itakuwa asubuhi mbaya kwa walioonywa watawalla anhum hatta hin na waache kwa muda wa absir fasawfa yubsirun natazama na wao wataona subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhana rabbil izza ametakasika mola mlezi mwenye enzi na yale wanayomzulia wa salamun ala al mursalin na salamu juu ya mitume walhamdulillahi rabbil alamin na sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote